ta da kuwa da ta ci da albarka inda ta ahkam wannan kuma shi ne darasi na bakwai za mu tashi babu tayammu tayammu babin da yake magana dangane da taimama menene taimama menene hukuncin hukuncin da shi ne abin da za mu magana a kai التيمم في اللغة القصد إذا أنت التيمم عرف الله ربي أنا نفهم قدري يزوكي كل فاتر أبو ونفهم أي كتابو سيدي أي نفهم التيمم قال تعالى ولا آمين البيت الحرام حتى نفس القرآن يفقى ولا آمين البيت الحرام وتوكل كفر متعدم بسكن aikin hajji ko umara ku ce za ku yaƙi ku karfe haka wannan shi ne a sayan ثم نقل في عرف الفقهاء sannan a yaren malaman take hin sai aka dauki kalmar at-tayammum aka ba ta wata ma'ana daban ila mas'il wajhi wal yadayn aka mai da at-tayammum shi ne safar hannu da safar fuska da sai ibn Sa'id da wani abu na tulfaya ko kasa لأن الماسح قصد إلى السعيد بل في وند يشاف hannunsa ko fuskarsa ya nufaci kasa ne ya dafa kasa da hannunsa sannan ya shafi hannayensa da kuma fuskarsa وقد عرفه بعض العلماء بقوله ولساجي نما malamai sun yi ta'arifi sun bada bayanin abin da ake kira da attayammum da zancen su cewa taharatun turabiyya tattamilu ala masjid wajhi wa yadayn min adami ma aw adam al abin da yake nufi da tayammuma shi ne wani tsarki da ake yi da ƙasa wanda ya sai shafar fuska da hannaye ana yin sa da lokacin da aka rasa ruwa ko kuma ga ruwan amma ba za a iya aiwar amfani da shi ba saboda wani dalili daga cikin dalili ana kulli halin babin da zamu shiga cikin shi ne babin kuma hadisi na farko a wannan Babu shi ne hadisi na talatin da shida a cikin littafin alhadisu sadis alhadisu sadis wa salatun hadisi na talatin da shida عن عمران بن حسين رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال آه، أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم رأى رجلا معتزلا لم يصلي في القوم فقال يا فلان ما منعك أن تصلي في القوم قال يا رسول الله أصابتني جنابة ولا منع فقال عليك بالصعيد فإنه يكفيك wannan hadisi an karbo shi daga Imran ibn Husayn Allah ya kare shi a gare shi anna rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama lallai annabi sai ya da mutum Allah tabbata gare shi ra'a rajulan ya ga wani mutum mu'tazilan ya ne da jama'a kamar ga mutane ne ya na can jinsin ya zo da shi kadai ne yusalli bil qawm bai sallah tare da mutane ba fa qala fi annabi sai da shi ya fulani ma mana aka an tusalli sun qaum ya wani ya sallah tare da jama'a ya yan wanka sun yi sallah kai kana sun da guda ba kai sallah da su ba me limamin ne ba za ka mutu dai ba ko me ya faru da rika kada sai mutum ne yake ya rasulullah yake ya manzon Allah asabatni janabatu janaba ce ta same ni wala ma ko ban sami ruwan da zan yi wanka ba dan haka da na sallah sai na baka yin zuri sai da yin sallah bana koma gefe guda na zama da masu ke sallah fakal sai manzon Allah ce da shi Alayka bisaidi fa innahu yakfik alayka bisaidi je ka samu turfaya ko je ka samu kasa a sa'id kasa kenan fa innahu yakfik ayya wa da kai idan ka samu kafa ka shafa ka shafa hannayen da fuskar ka ya wadatar da kai sai kai sallah daga baya kun ka samu ruwa kai wankan da an gane ku abin da wannan hadisi ke nuna mana a zahirin abin da za mu fahimta kafin mu shiga istizadin da ne? wato kenan taunama ana yin ta lokacin da aka rasa ruwa ko mu ce rashin ruwa Sai ne daga cikin dalilan da ke halatta maka yin taimama an gane ko ma yukhadhu min al-hadith irin abin da za a iya dauka na hukuncin hukunci cikin wannan hadisi na farko at-tayammum yanubu manab al-ghusl fi at-tahur min al-janaba tayammuma yana tsayawa a matsayin wanka dangane da tsarkakuwa daga janaba amma wannan matsala ce da malamai suka yi sabani kai ne ka tashi da janaba kana yi ruwan da zaka yi wanka ka rasa da kuma lokacin sallah yayi idan kai to mana kai sallah sun wannan wannan matsala ce da malamai suke sabani a kai akwai malaman da suke da ra'ayin cewa mutukar kai sai mama ke suke nan dole su da kawo wancan jaraba babu komai a kanka dan da kuma babu wanka a ka, akwai malaman da suke da ra'ayin cewa a'a ita ce mama ta halatta maka yin sallah ne dan ka ta kanka cikin mutunci ba ruwa kamar lokaci ya wuce to kun kawo hakara ke dan sallah ta wuce da ta samu kai ba a ce sai ka samu ruwa ba ta da yawar lokaci da haka sai aka ce ka yi mama amma da jama'an ka cikin wannan lokaci sai da bayan yi sallah da na bana nan kuma ta sake dawowa jikin ka idan ka samu ruwa dole sai ka yi wanka nan ko wuce da ka. wannan ke na biyu zance ne mai ƙarfi galibin malamai aka ta tafi na biyu أن التيمم لا يكون إلا لعدم الماء باين تيمم هذا كون سفر أورث الوالي أو المتبرر باستعماله ko kuma idan mutum zai tutu a sakamakon yin amfani da ruwa ɗin. An gane ku? Wa kad ba ta rajul uzra wa huwa adam al ma wannan ba Allah da bai sallah ba ya riga ya bayyana wa manzon Allah uzurin sa shine rashin ruwa فأقره النبي صلى الله عليه وآله وسلم على ذلك النبي كو tabbatar da shi kan haka cewa lalle a cikin rashin ruwa sai ne daga cikin sabon da ke ba da dama a yake mama haka kuma idan ga akwai amma idan ka amfani da shi akwai sanyi sanyi kuma lokacin da ake sanyi mutum za ka cutu su suka ajiye wannan ruwa ka manta da shi gefe guda da yi sallah matakar ka samu abin da za ka dafa ba ko kuma ga amma jikinka akwai raunuka akwai kuraje da janaba ta kama ka idan ka ce za ka yi wanka na janaba da wannan ruwa nan wankan zai haifar maka da jinkirin tsoron kurajen da ke jikinka to a wannan lokaci ba za ka yi wanka ba sai ka yi turuwa kai sallah an bai da rike na uku la yanbaghi liman ra'a mukashiran fi amalin an yubadirahu bi ta'anis aw naw dan dace ba ga wanda ya ga wani ya yi kuskure ko ya gajiya bai yi wani aikin alkhairi ba bai dace ba ya ce zai gaggawar zarginsa a tsani ya ce zai wani na masa an lawan ko ya ce zai zarge shi hatta ya saudi ma an sababu shi zai hatta ya nemi sababi wannan mutum sallah ake bai sallaba ka tuna ba annabi ne bai sallah tare da haka ana gaban sallah na da gefe gefe guda da shi baka da cikin yankin sallah duka da Allah sallah sai kuma gefe guda sai su mutu wanda ya zama sai aiba sai sai kira wuce me ya na ce sallah tare da mutane so su ji sababa in ko dalili kan mafi to in ba dalili kan mafi to in akwai dalili wanda da kuskure ne ya za a gyara masa wannan shine hukumar kiran annabi sallallahu alaihi wasallam ba daga mutum ya yi abu da laifi ba za ka zarge shi za ka faɗa masa baƙaƙen maganganu sai ka bincike shi ya yi aka yi wanda abu sai da rashin sani ne sai da kuskure ne da nashi da sauran duk wannan yana daga cikin don mutumin da yake so ya kawo gyara cikin al'umma wanda yana tsammanin kowane ɗaya daga cikin mutum ke kawo gyara cikin al'umma dole sai ya zama haka domin ɗan adam yakan zanto kamili ne yayin da ya kara siffa biyu gyara kansa kokarin gyara waninsa mutumin da biyu gyara kansa bai damu da sauran mutane ba har yanzu akwai saura amma mutumin da yake kokarin gyara kansa kuma yana kokarin sauran jama'a ma su gyaru wannan shi ne mutum da al'umma وما كان ربك ليهلك القرى بظلم واهلها مسلمون a sakamakon irin wannan ne ba a saukar da azaba a gari in abin ɗinsu wa ma kana rabbuka yu'lika al-qura bi dhulmin ubangiji bai saba halakar da su alƙarya ba don sun yi zalunci wa ahliha muslihun alhali a cikin ma'abuta garin akwai masu son kawo gyara yin shi ne a samu mabarnata ba mai so ya kawo gyara ga wajen suna farma ga wajen su a gefe guda su yi karatun Qur'ani su yi zikiri su yi hailala su yi kiyamun nabi amma ba sa hana masu farna yin farna ba sa azan su ba sa hana masu a yin gida ba sa azan su to abin da suka yi ya da kan fa'ido da kuma dole sai yi kokarin gyara wani waɗannan su ne da su da ke nan masu zan kawo gyara cikin al'umma wajen kawo gyara kuma sai ka ɗauki haƙuri sai ka yi karatu sai ka tsara ilimi ilimi kuma ba lokaci da ake karawa a kana wa'azi kana neman ilimi kana wa'azi kana neman ilimi kada ka ce ni ba zan yi wa'azi ba sai na zama malami ku gaba da yin Allah ya saka faɗi gurgudan abin da ka sani inda baka sani baka saka bari kada ka ce a tun da na yi karatu mutum ya gaba da kanka alaikum an kuma kuma ya zo kuma man zalla ya zama ta ai ka ji da kanka kawai in dai wani ya bata sai zuwa ne da kanka baka san ta rubutu ne da kake da wannan malam dole ku karatu kuma dole ku karanta walakin kunu rabbani bima kuntum tu'allimuna alkitab wa bima kuntum tadrusun wannan shi ne sufur ku zo malaman Allah shi ya za ku zama kan malaman Allah idan kun samu sufuru bima kun tuntu Allah mun kitab kuna karanta da mutane littafin Allah wa bima kun tuntu da ku kuma kuma kuna kara karatu kana karanta wa kana karatu kana karanta wa kana karatu idan ka zanto kawai karatu za ka karanta ba zama amfana da gaske ba haka idan ka zanto dan uwa da wa'azi ina da lakka ko da bisa ko fa kai kana da kanka wala ina da wa'azi, ina da lakka ina da karantarwa al'amru bil ma'ruf annahu anil munkar amma kai kuma ba kai kara to farnar da zaka yi ka fi jana da zaka yi wa Allah ya tsare na hudu jawazul ijtihad fi masail al-ilm a cikin ya halatta a yi ijtihadi cikin matsaloli na ilimi bi hadratin nabi sallallahu alaihi wa sallam ko da annabi na dare sai dai ijtihadin naka baya zama karfafe sai annabi ya tabbatar da shi فقد ظن الصحابي أن من أصابته الجنابة لا يصلي shi wancan sahabi tsammanin sa wanda janaba ta samu shi kenan ba sallah a kansa hatta ya ji dalma har sai ya samu ruwa kaga wannan ijtihadi ne wa خاصة بالحدث الأصغر كما أنيسا فهو أنا إنت نيكو إذا مثل يا كامل كلامين كري كما يا إبو لي يا إبو إن جدا بي سما أدن قال الله كوكا مروا ما كي لزي تيمما كيبا كما نمتن ناتا جنبا أدكي كما زي تيمما to kaga wannan ijtihadi ne ne aiki da ijtihadin sai sai ya kuma jama'a sallah kuma je su gudanar da amma ijtihadi lokacin annabawa ya zama ta gobe sai annabi ya tabbatar da shi in annabi bai tabbatar da shi ne shi nan bai zama karfafe ba to kaga ana gane annabi ya tabbatar da shi idan ya gani ya kyale ko kuma ana yin abin ko da bai taɓa gani ba amma ayar qur'ani ba ta sauka ta hana ba kuma annabi na da yau ana kuma qur'ani bai sauka ya da gani ba dubu yake da kace annabi ya gani domin tabbas inda kuskure ne da aya ta sauka ta yi bayani ko da shi ba ya sanin gaibu Allah zai saukar da aya ya da shi da abin da mutane ke cikin ko kuskure ne a gyara in ko a gaban ka aka yi tabbas ba wanda kuskure da gaban annabi ya ne a ce duk abin da sahabbai suka yi a lokacin annabi a gaban gidan sa ne ba a gaban gidan sa bane matukar ba a yi musu rawa an hana su ba to wannan abun daidai yake da kace annabi ya yayi da kansa domin ko ya zanto ya gani zai bi ba kaga ya zama hadisi da ta kare ne ko ya zanto bai gani ba amma abin na faruwa qur'ani bai sauka hana ba shi ba wannan ta kare dan qur'ani ya tabbatar da shi kenan domin da kuke ne da an hana kun gane wannan da ke wannan matsala ce mai matuƙar muhimmanci za ta taimaka wajen fahimtar matsaloli da dama da ita malamai suka kafa hujja da ita ai jajir ke magana ma kafin mu jinsa jajir ke magana dangane da azumi yana na azumi mutum na saduwa da iyalinsa sabai da dan mutum matarsa na da danyen goyo bai dade da haihuwa ba ko ba ya san ya ci gaba da samun wani sabon ciki kuma kuma shi ba zai iya hakura ba tunda matarsa ce to shi ne sadu da ita lokacin da mani zai fito daga jikinsa sai fitar da zakaran kwaje ya zama da mani waje dan kace juna biyu wannan shi ne al'azabu da jabir ke cewa mun kasance muna yin azabu lokacin annabi qur'ani na sauka ko bai hana ba ma wai ta annaba da gaban idan su bai ba wai shi ba <laughs> gaban bai da zake ba amma da duk da aka yi suke je suke inda Allah ya so ya da su so kan da aya wa da dalilin sabbi kuma ba to amma suka ci gaba da yi har annabi bar duniya ba wata aya da suke na ke nan Allah ya sani a ci gaba da yi a ja'izi ne ke duk da cewa ja'izi ne ma an karaha da wasu suka an bai zo da kyau kaga wannan wato tattalini ne ba wa annabi ya ga da idan gawa ne yayi azalowa ko ba wani zo ba a kuma Qur'ani da ba shi yasa kuma da amuru bin kalma ya nuna karami dan shekara bakwai ya rinka yawan mutanen da musu limanci lokacin annabi duk da annabi bai je kauyen shi ya ga amuru bin kalma yana yin sallah ya tabbatar da shi ba amma lokacin annabi na dare, har amuru bin kalma ya ce wa mutane limanci yaro dan shekara bakwai ya zama shi ne limamin gari gaba daya daidai lokacin qur'ani na sauka bai hana ba da a ce yin ya yaro karami da manya kuskure ne da ayar qur'ani da zaka kalli da sai ka sauka ta farka ni da ibn hajar ya fata kai mu ne zuwa ga kucin wannan hadisin cikin fatan bukari cewa wannan hadisi daidai da hadisin jabir dangane da azumi abin nan da suke da kuskure na da ayar qur'ani ta sauka ta hana amma tun da kuskure bane wanda suka ci da wanda aka haka hadisin da cikin bukari da cikin muslim yaro dan shekara bakwai ya yi limanci ya zama limamin gari saboda ya san Qur'ani sauran ba su sani ba annabi kuma ya ce wanda zai muku limanci wanda ya fi ku karatun Qur'ani ya kuma ne karatun Qur'ani sai zama limami sai da makaranta الحديث السابع والثلاثون حديثي لا ثلاثين لبكر عن عمار بن ياسر رضي الله عنهما قال بعثني رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في حاجة فعجلبت فلم أجد الماء فتمرغت في الصعيد كما تمرغ الدابة ثم أتيت النبي صلى الله عليه وآله وسلم فذكرت ذلك له فقال إنما يكفيك أن تكون بيديك هكذا ثم ضرب بيديه الأرض ضربة واحدة ثم متع الشمال عن اليمين وظاهر شطيه ووجهه أنكر بحديث لك عمار ابن ياسر أمار ابن ياسر هنا تشم أصحابك من الأولون تشمير من يشم كدبابا تشم أتشم مسلمان فرقوة لتكشم من يشم أكريك أعزب سبك كما كما annabi ya rinka cewa isbiru ala ya tafi inna ma'idakum aljanna iyalin gidan ya tafi ya kuri kusa da kusa da ake muku alƙawarin na da kusa da za ku shiga aljanna lokacin da aka zo ana gina masallacin annabi sallallahu alaihi wasallam annabi da kanka ya rage ya dauki diga yana fara kasa ana kawo tubali wanda ya kawo tubali kowa na daukar tubali daidai amma na daukar guda biyu annabi na karkaɗe masa kora ya ce wai amma تقتله الفئة الباغية ويها أمار تقتله الفئة الباغية إيش شوفوا أمار بان الله إنت وايد لذلك تجي إنت وايد لذلك تجي ya ku ba wa gwamna yake lokacin sahabbai da kano da da ke goyon bayan Ali bin Abi Talib da Nabi da ke goyon bayan Muawiya ibn Abi Sufyan sai amma ibn Yasir ya kasance yana jure waɗanda ke goyon bayan Ali bin Abi Talib sojojin da ke bayan bayan ma'awar sai suka kashe shi karkashin wannan hadisi sai muka lura wane ne ya fi gaskiya tsakanin Ali da Abi Talib da Muawiya saboda saboda annabi ya nuna lalle wanda za ta kashe Ammar to amma idan kuka lura da zance da ban ce wane ne daidai waye ya kuskure sunan ko waye ya fi gaskiya wancan yana da gaskiya da wannan ya fi gaskiya wato tasiri da ya fi samu kenan wancan yana da gaskiya da wannan ya fi gaskiya ina ba ta wanda dan ka su a kuma wanda wannan su da jima awu lance shi irin yadda suka samu dukkan da yana cin awu zai yana cin hadu manzon Allah wadanda gaba ɗaya Allah ya ce radiyallahu anhu wa radwan وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم التي يا جدتي كل جدتي يا كان دموت الجنة ورمونا بدانا كركشنك ذات دوامتك هل أبدا آبادا والنسون لبون الجرمة suka zo kamar yadda mutum da yake cikin wannan jirin da Allah ya yarda da shi da shi kaga da rakawi da abinda ma'aunin ijtihadi ne cikin ijtihadi kuma akan yi daidai akan yi kuskure wanda ya daidai a cikin ijtihadi na da nawa wanda ya kuskure ba yana da lada to Ali yana ji kawai ya yi ijtihadi ya rage da daidai yana da lada biyu ya yi ijtihadi ya kuskure yana da lada nawa daya da haka sai ban ce ba ku ba mai gaskiya da mara gaskiya sun ce wanda ya fi gaskiya ko a gaba wanda yake gaskiya wannan shi ne usulin da kamata ka mu'amalan ta abin da ya faru tsakanin sahabbai Allah ya yi musu abu da ya kara musu shi gaba da amma bin ya kace mutum ne mai falalan gaske kare yake ba aka ne Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam manzon Allah sai da mutum Allah tabbata da yake ya aike ni ba aka ne ya aike ni bi da kace arsalani fi hajatu ya aike ni cikin wata bukata ka ga mu faɗi bukatar ba saboda ba bukatar sai ka san cewa menene aka aike shi ne a ajnabtu san a hanya ta ta tafiya na kwanta a masauki ina barci sai kuma da raba ta kama ni a ajnabtu sai ni da raba bai bayyana mana cewa ya aka yi da raba ba shin ya kasance ya sa ne ya yi da iyalin sa ko kuma a a masauki ne ba ajnabtu dai, ba ruwanka ko ma me ya faru dai ya yi da raba yanzu kuma ka san wanda yake zama dole sai wanka halam ajidul ma'a sai ka ban samu ruwan da zai wanka ba da na neman ruwa na rasa mun fi sayyidi sai mu ma cikin kafa a sai al-ard ko wajen al-ard sai mun kafa da babu ciyawa kai shine asma'in sawa'un dutse ne wurin falale ne yaki ne kowane yin nau'in kasa ne matukar ne ba wani sabon abu ne akan kasa kasar wurin ne a alkai ta kamar rasu fi sai da sai ne birgiwa cikin kasa kama kamar rabu dabbatu kamar yadda dabba ke yin birgiwa cikin kasa shi cikin dabbobi akwai wanda suke birgiwa ko to shi ma haka yayi tsammanin sa wannan ita ce cewa tun da dai wanka ne za a yi wanka ko sai ka gani jiki da ruwa to tun da an rufe ruwa da kasa za a yi amfani su ya kamata ita ma kasar a gani jiki da ita ya ta san farko da fage nan in ji ha da fage nan lokacin annabi ba ya tare da shi shi kuma yana son yi ibada yace fa kamar rasu kamar kamar ba muddab da shi ne gurguma irin yadda dabba suke yin gurguma kama kamar rabu asalin ka kamar kamar rabu saboda ka'idar larabci su ne dukkan fi'ili mudari da ya fara da ta guda biyu ya halatta ka shafe ɗaya kamar ɗaya al'umman ta kamar rubu suka ce kamar rubu ta tafakkaru suka ce tafakkaru ta tazakkaru ta ce tazakkaru an gane ku ta tajahalu suka ce tajahalu wa ma zuka aidin su bi kad fihi alata ka tabayyana shi ba kamar wani wani da fara cikin alfiyar كما تمرق الدابة ثم أتيت النبي صلى الله عليه وآله وسلم sannan sai na zo wajen annabi tsira da amincin Allah su tabbata da shi fa zakartu zalika lahu na ambata masa cewa ga abin da fa nayi fa qala sai annabi ce inna ma yusika kai abin da zai wadatar da kai an ta kula biyadai ka haka ba ka aikata haka da hannayenka أن تقول بمعنى أن تفعل لأن القول يأتي بمعنى الفعل كما أن الفعل يأتي بمعنى القول بكم تسمع وكل تسمع إذا الله يأتي جزاء بما كانوا يعملون ونوضوا أن تلكم الجنة التي يقولون ماذا نسمع لما كان تعيش وكل بيان يعني. أيش من يكتب يجب أن تكون الجنة خوفنا لما كان tsakanin magana da aikin wanne ya muhimmanci magana yana cikin magana ta mana da ce wanda shi ne yake yake ne ko ha ga rukunin farko na musulunci an ta da la ilaha illallah wa anna muhammadan rasulullah ita ce rukuni ba a dai Allah na bada lada a kan zance ma kenan fa azaba hum Allah bima qalu yake kuma qalu ko ba ka ba jannatin tajri min tahtiha al-anharu khalidina fiha wa zalika jazaa'ul muhsinina azaba hum Allah bima qalu to da alqawlu da alfi'lu suna haɗuwa da juna akwai da za a kawo al'amalu har alqawlu ya ce akwai inda za a kawo alkawlu kuma ana nufin shi kansa ko da yake inna ma yakfika sai dai kadai abin da zai wadatar da kai an tafala da yadai da haka ba ka aikata haka da hannayenka biyu yaya ne hakan ثم ضرب بيديه الأرض sai annabi ya tafi kasa da hannayensa guda biyu haka ضربة واحدة الكافة an gane ko sun masa hakimala al-yamin sai shafa hannun dama akan wanne a shugaba da ne ya shafa hannun hagu akan na dama wato yana yin haka da ya ɗauke hannun sa aka sai shafa wannan hannun an gane ku an gane ku mata shugaba da ne wa zahira kafin ya kuma shafi a ta wato da ya shafa nan dama kuma shafa na hagu ya fara da dama sannan hagu da ana fara da a hagu suke amma dama za ka fara shafa sannan hagu abin da ake bukata kafin hannu dai cikin su da wajensa shi ne shi wa a'a wa jawazar ka sauki ya shafi bayan tafukan hannunsa nan gudu kenan bayan kenan kowanne ya shafi fata a daga juna kowanne da suke da wajen biyar su shafa ya wajen abu sannan kuma shafa fuskarsa Wani ya fito ne sai mama shi ke mun wanda wani ya fito da ka sanar da da kan haka da Allah ya ka shafa ka sai ka daga haka akwai ruwaya da kuma da da annabi ya daga ta haka sai bushe ya hure abin da ya shafa hannun sai ya shafe su haka ya shafa hannun dama da na hagu suna hada da jima daidai wuyan hannu ba kaji ba da har tsakanin ya so haka duk ya kasance ko ina haka ko haka ba daga nan wurin suka haka daga nan zuwa nan daga nan mun gano da shi zuwa hannun a da duk kafin ta ba a ina har da waɗannan ramuka kan gona ta ba haka shi ke nan shi masu sallah idan ka da ta hadu ka yi guda dan hadisi ne na nan garba doka ne ta da gida hadisin da muna ka da yi idan ka samu hannu ka zo har zuwa hannu ma ka gida hadisin da muna ka da yi da ya tabbata daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam dukkan da kai ka bishe ko ka bubbuge kun ni wannan ne ko abin da annabi ya ce masa shi kai haka da shi kenan ya riga ya sai ka kara wani abu kuma malamai sun yi sabani wanda yake ikhtilafu ulama sabani malamai ikhtilafu ulama wai malamai sun tattauna sun yi sabani hal yujzu fi tayammum darbatun wahidatun shin a cikin shari'a idan aka yi shafi kasa to sai ya wadatar wal kafai kuma shin ya wadatar a shafa su biyu a hannun shafukan hannu cikin ku da wajen ku aula budda mun darbatai ko dole ne sai an sai an dubi kasa ko biyu ko an shafi kasa ko biyu wa halla budda min al-wasi an yadi min al-murfaqai shi nan ne lokacin da mutum ya shafa hannu sai ya shafa gwiwar hannu sabanin da suka yi kenan fa za ba ba zuwa sai wani saki ne malamin suka tafi kamar mu shafi cikin da akwai imamu shafi ila na la budda min barakatin cewa dole ne sai mutum ya yi da ta ko biyu ko ya ta ta ko biyu wanda sun da wajen shafa ta farko shafa ta ta farko wannan dan kuka ne wani ukra ne yake ni ta biyu kuma wannan wannan ya zaka shafa ila yurfa kai ne zuwa biyu hannu muhtajjin bi ahadita sun faɗi wannan zance ne suna masu kafa hujja da wajen sa hadisi yana daga cikin hadisan marawa hujja da ne a nihin kuma hadisin imamu dar ne wanda abdullahi da umar ya rubuto cewa a tayammu darbatani darbatun lil wajhi wa darbatun lil yadayni ila al marfaqayn wai ita ce kuma ana kafar kafa mai sauki kafar farko ta fuskaci ta biyan kuma hannaye zuwa gwiwar hannu يشركونه به بإذنه وذهب الجمهور مضي يوم ما لم يكن تفكر الإمام أحمد في جزء في إمام أحمد والأوزاعي الإمام الأوزاعي وإسحاق ابن راهوية وآل الحديث وكما ترى آل الحديث ما لم يجد جماعة إلى أن التيمم إلى أن التيمم ضربة واحدة suka ce kuma ba za ka shafi ka samu da wajen wa annahu la yunkahu illa wajha wal kafan ko ba abinda ake shafa illa wajen fa ce fuska wal kafan da tafuka hannu biyu mustadilluna bi ahadith sahiha malaman da suka tafi kan wannan ra'ayi sun kafa hujja ne da hadisi inda da su min haka inda da sa akwai hadisi amma haza wannan hadisi na amma da ya ka kana ibn hajar imamu ne ibn hajar al-asqalani yace wa kana amma yufi bihi amma ya kasance na bada fatawa da wannan hadisi ba da zamanin nabi sallallahu alaihi wasallam bayan shi da annabi da an tambaye amma so nawa mai tumawa zai shafi kasa sai ce so daya da ina da ina zai zafa sai ce zai shafi ta mutum hannun ka ne kuke da wajen da kuma fuska ba sai ya shafa hannun zuwa gwiwa ba haka yi gaba da fatawa in ji bin hajar sai ce wa rawun hadisi a arata ji murabiki marwayin hadisi ko ya fi kowa sun ma'anarsa ka'ida shi sananniya a wajen malamai idan mutum ya rawaito hadisi sai ba shi wata ma'ana ko da ba ku kuka rawaito hadisi ba da gauran ku kuka bi sai kuka ba shi wata ma'ana daban ma'ana wa za a karba فالراوي أعرف ما روى من غيره إيه wanda ya sa hadisi in ya fassara shi da abin da ke zahiri tafsirin su da hukumar da tafsirin kowa وأجابوا أن أحاديث الضربتين والمرفتين sun ba da hujja sun ba da jawabi idan dai da hadisan sun ke nan to a tafi kasa ko biyu kuma a tafi hannu zuwa zuwa hannu bima fi hannun al-masal al-mashhur sun ta a wannan dukkanin su akwai maganganu a cikin su ma'ana da wadanda suke da ikon duk hadisin sun a tafi kasa biyu ko a shafa hannu zuwa zuwa hannu hadisai ne da ikon da tabbata ba amma hadisin da ya nuna cewa shafa ɗaya ake wannan hadisin na marbi ya ce ingantacce da cikin bukari cikin muslim ولا نجعل تلك الاحاديث في صدق الاحاديث الصحاح الواضحه ما بيقول لا ولا كان حديثي هنا لا مسافة ذوك تكتور أن حديثي إن لا تكون كما نفيني قال ابن عبد البر wanda ake kira da suna hasu da wanda ke da cikin manyan malaman da hadar malikiya ke nan yake aktarun asarin marfu'atan amma da darbatu wahida mafi yawan abin da aka ruwaito na sunama a wurin amma bin yadda ana shafar kasa mai sau daya wa maruwa mun darbatai ne duk abin da aka ce za a shafa kasa sau biyu ko kullu ha mutuwar ba duka irin waɗannan hadisan mutsari ba ne wato hadisai da bai so ba a aiki da su dan malikiya da shi yana dubar inda aka ce mana da tsawayan kaji hasirin wanda suke da wata gaba daya hasirin mutane ne ma inda a duniyar hadisi ne a zamanin sa inda aka ce mana abdul bar an kaji ba wanda ya ma buwa tsane ma malik hidima irin sa hidima irin biyu a tambayi wanda ya tantance ne cikin a tambayi abin da ke cikin wannan waya dukkan balaga kuma malik balaga ne kaza balaga ne kaza sai bai samu sanadin su in banda guda shi da kowane adadi da ɗan da ya rage masa sai kuma ya zo yin al-istizkar wajen jirgin talatin da biyar zuwa da bakwai wanda shi kuma gaba ɗaya su kan imam malik ya zuba a ciki wannan motsar ne imam malik an yi da shi da malik da maliki a cikin mana bulbul kuma sai dai kuma a fatiha a ciki wato ga shi kansa yake duk hadisin da ake kafa hujja da sun cewa ta kafa ko biyu hadisi ne mu fari ba والمذكر او الاضطراب يوجد ببعض الحديث دك لا تفهم اضطراب بفكر ولا حديث وحديث يا رما وقال ابن دقيق العيد ابن ورد في حديث التيمم ضربتان ضربة للوجه وضربة لليدين إلا أنه لا يقاوم هذا الحديث في الصحة an samu wani hadisi dangane da ruwa cewa ana shafan kasa sau biyu shafar farko na fuska shafa ta biyu suka kan ta hannu yi zuwa gwiwar hannu illa annahu la yuqawmu hadha alhadith fi siha sai da wannan hadisi ba ya iya cin karo da wannan hadisin da muke magana kai na amma da inganci wala yu'aradu mithluhu bi mithlihi bai ma halatta ba ta ji ta dauko irin wancan da ya fama jikin ka ruka halatta da wannan hadisin na amma shi ne mun da take wa qala al-khattabi sulaiman al-khattabi yana da littafi ma'alimu sunan ya salam ma'alimu sunan wai ga su da ke nuna maka sunan annabi ka san shi ma'alim ma'alim ma'alim wato jin'i ne na abin da wato ina idan ka samu hanya daga nan da nan za ka tafi wani gari a kan titi ba kana ganin dutse da ake kafa wanda ke nuna adadin kilomita ko mai mai son su ne ma'alim to shi kuma ita sunna annabi ta ce wa ma'ali ya sanar ma'ali sunan sirrin abu dawud ne littafi ne ne kyau kwarar da gaske jibu guda hudu in ba manta ba ko da a wata mata haka yana da kyau kwarar da gaske an da mutum ya sani ni imam abu sulaiman al-khattabi imam al-khattabi ce zahaba jama'atun min ahli al-ilm ila anna tayammum darbatan wahidatun lil wajhi wal kaffayn yake da yawa daga cikin malamai ma'abuta ilimi sun ba da fatawar cewa taimama ana dukan kasa sosai ko shafar kasa mai a shafi fuska da kuma hannaye shafukan hannu banda gwiwar hannu wa hadha al asahhu fi riwaya yake wannan mazhabin da shi yafi inganci inda wajen riwaya ne yake da goyon bayan hadisi ta ga kuma da garin malamai irin wannan shi ne ake ji a kan shi a cikin magana da yake shi magana kaza kaza shi shi wani da mu idan ya ji ya san wata magana ce kala a cikin yau an ce masa hadisi da yake ne shi da mu mu ba mu mai kaje zaman ba sai a ce aka ba mu ma'ana ba mu kuka bai fitar da hadisi ba ne san mu mun kira zaman gani ko mu ka ci sun ce da muka faɗa muka ce sun ce da yake ne ba kuma muka bai fitar da ba ko ma yi wasu bin nan abin da za ka iya da karkashin wannan hadisi na farko a tsayen mu min gusul min al-janaba akan yace mama a madadin wankan janaba wato domin janaba idan ta kawo mutum annahu nabi annahu la budda min farad mai qabla al kafin ka fara tawawa sai ka nemi ruwa to wannan neman ruwa din malamai suna yi masa haji da shi duk sun sabani da ruwan gaske abin da ne ma galibin malamai suka tafi kuka ce idan ka nemi ruwa a kusa inda kake tsammanin samun ka baka samu ba to ba ma cewa daga nan tambora da misali sai ka tafi ko kai ka nemi ruwa an ba ka ba da alaka kai to ma ka ma a ka rasa shi kenan ita ma kai talaka ba za mu ce da nan gurin sai ka tafi jami'a kan da dubu daga nan ba za mu ce sai ka gura ba ba za mu ce sai ka je gurin kuma ba za mu ce sai ka je kaza ba ba ne ka kama goro bane ba kana da angon ko sai ne sai ka wace sallah amma kan da take na uku sai fa ta tayamu ko ba yadda ake tayamu an koya cikin wannan hadisi amma babul ardi marratan wahida shi ne mutum zai ba kafa to tsaya kuma masa alwaja wal yadayn ne da hukunta da Allah yanka إلى المرفقين وتأمينهما بالمسجد والله wannan ban sai doka wannan na rasu ba nan gudu ku da shi ku ta tabbatar da dukkan hadisi cewa a shafa hannu zuwa gora hannu bai inganta ba wa ta'limu wa bil masjid qala ibn rushd ibn rushd yace itlaqu ismi da yadi ala kafi azhar min itlaqihi ala kafi wa sa'i na jiji da ka hukuncin da ma a cikin da kafi ba zai yi haka ba dan abin da yake a bayan nan wuri ya rusu cikin da kuma da wasu yake da kala kusu ne yadi al-kafi yin amfani da kalmar ayyadu hannu ya zanto ana nufin tafin hannu an gane ko a larabci azharu shi ya bayyana ta fuskar ma'ana yin itlaqi ya al-kafi wa sa'i sama da ce idan an ce hannu har isra'i ya ji yake da an ce hannu ta kuma hannun kowa ba yake da shi ba sai zira ya kawo ba wannan kamar ibnu mutum yana rage ne ga waɗanda suke ganin cewa idan an ce aliyar yana nufin cewa wato hannu tare da zira'i haka wajen suka ce da aka ce hamsa hu biyu wujuhikum wa aydikum su suka ce a umumin aya ne cewa umumin aya na nuna a shafi fuska da hannu to hannu ko har zira'i ya shiga shi ne ibn rufi ke cewa a'a yan fara ce aliyar da aka yi shiru galibi ya fi da kasuwa akan tasirin hannu sama da shigar da zira'i in dai a larabci da kuma kan zama ne yake mako da malikiya ne na hudu zakar sala'ani al-imam sala'ani ya faɗa cikin littafin sa subul salam أن الأصل في روايات هذا الحديث قد جاء بالواو وتفيد الأصل مطلقا وجاء بالفاء وثم وتفيدان التركيب وترتيب الزيادة والزيادة بالأجر مقبولة ويعمل مجموع ما في الصحيحين على الترتيب ولم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم تقديم اليدين على الوجه لا قولا ولا فعلا wannan wata magana ce ta ilimi da take da dan abin nan kuma da yayin da mutum sai ga wadanda suke masu lissafin hannu yana magana da akan cewa an ce a shafi fuskar da hannu ko ba haka ba a musallin hadisin amma din yake sun magana da biyadihi al-arda darbatan wahida ثم مسح الشمال على اليمين وظهر كفيه ووجهه ثم تلقي ثم مسح الشمال bayan ya tafi kasa ثم مسح الشمال على اليمين sai ya shafa hannunsa na na bukan na dama wa zahara kafaihi ya tafi kuma bayan tafukan hannunsa wa wajhahu da fuskarsa to a nan gurin karkashin wannan hadisi me ka fahimta annabi ya fara shafa shin ya fara shafar hannaye ne sannan fuska ko fuska ya fara shafa sannan hannu ita wannan riwaya za ta nuna cewa lallai hannu ya fara shafa kamar yadda ba ta nuna fuska ya fara shafa an gane ko saboda an yi amfani da wawon idan na ce za a bai wa salih wa salih wa yunus zaid da khalid da yunus sun zo nan gudu ina ba da labarin ruwan su ne karkashin wannan ba ka iya fahimtar cewa waye riga wani zuwa dole sai ka nemi bayani a wurina amma da na ce maka ja'a zaid thumma khalid thumma yunus sai zan so waye farkon zuwa waye karshen zuwa yunus waye na karshen zuwa khalid saboda na yi amfani da summa wanda ke nuna wannan sannan wannan sannan wannan da kuma zai yi amfani da fa ja a khalid a zai yi kamolu a kuma dai dole khalid ne ya falo zuwa sannan zai sannan yunus amma kuma suna jin juna da wurin wurin haka amma sun na nuna jinkiri har kuma suna na a tafi wannan da shigowa sai ga wannan sai ga wannan kusan tare suka zo amma wani ya fara zuwa sai dab da shi ga wannan sai dab da shi ga wannan shi ne abin da fa ake nawa. to amma ya azai da wakali wa yunus abin da kuma wa sun duka sun zo amma cikin wannan zancen ba a iya fahimtar waye farkon zuwa waye da cikin zuwa waye da cikin zuwa a larabci in an ce wawu abin da suke nuna wa kai sun zo su duka amma duk ba san waye wani ba to yanzu cikin na hadisin amma ba za mu iya fahimtar me aka fara shafa ba tsakanin fuska da hannu a dai wannan riwaya ta nan ko bai ko wannan zancen rai kina shine anan gurin sai yake cewa da kara salani al-imam ya faɗa cikin sunan salam an da aka fi riwayatu hadal hadith kar ja'a bil wawi aka fi a wannan riwaya wurin wannan hadisi da riwaya ta zo kala kala ne ya samu da ya ya zo da wawu a ce menene masaha al-yamin al-shimal ku shimal al-yamin wa zahara fa wa wajahu an ya da wawu an gane wato ko da aka samu karkan ita ko aka duba wani kawai na nuna kawai an yi wadannan abin da dadi ko ba za mu ce sun wani ya ba wanda a cikin fadi a wata riwayi an a da wawu an je da fa'ul shi wato masali dai ne wanda ke nuna a nan gurin hannu aka fara tafa da nuna sukkar an kawo fa'ul Mutumma a wata riwayi an zo da sunma yadin da sun wajen wato fi gane a sarki da fa da kuma duk suna nuna jerantuwa wannan aka fara yin sannan wannan wasu tarkibin ziyada a samu ruwaya da kanta ta zo ta kawo wannan tarkibin sun ko fa wani tsarin ilimi ne wanda babu shi a cikin riwaya da take wa wani kare to wannan tsarin ilimin kuwa wajiyar sun al'adali duk marwashin da ruwa sun adali ne makabula ana iya karɓar wannan ziyada din da shi ويهم المجموع ما تسيان على الترتيب ده هذا هر رواية تقول ده واو sai mu sauke ta mu ba ma'anar da kuma da fa da kuma wanda ke yin gonan tuwa kun gani wannan zancen naji da haka sai ce walan ya san nabi sallallahu alaihi wasallam ta kudu al-yadini ala wajhi la qawlan wala qilan yace dan haka a duk ruwayoyi da suka tabbata na zahiri ba wani abin da zo daga annabi wanda yake nuna cewa annabi ya fara safar hannaye ne sannan fuska sam wannan bai zo ba Na kaulan bai zo ba a magana daga bakin annabi wala dolan bai zo ba cikin aikin annabi abin da yake nufi fuska ake fara safar sannan hannaye shi ne abin da sana'ar ke so ya faɗa dukkan al'amari ke ne akwai hadisan da suka nuna fuska ake fara safa sannan hannaye akwai hadisan da suka nuna hannaye ake fara safa sannan fuska kuma nan da kyau to a nan shi ya sa aka samu tsakanin da tsakanin malamai tsakanin waɗanda shi ganin lalle fuska za ta fara safa sannan ka safa hannayenka da tsakanin da shi ganin lalle za ta fara safa sannan fuska akwai malaman da suka gyara hanyoyi guda biyu din duk wanda ke yi abinda aka wuce samu a kasar suka gano, hannu idan da muka rika fara da hannu idan da muka rika fara da suka wannan magana tana da sarki tana da masu goyon bayan da cikin malamai yan masu ko da haka da zamu sake wani tsawa lokacin da ka zo kai za ka samu wani ne ko wannan wurin ka sace rauni ne kamar ah, sahara ce wurin ko ma da wata irin kasa ce zan so da su yawo da ko dutsen ne ko ka san za su da ba mun sumun ba ka san za wadda ke ba a yi mata ba an gane ko ina nufin wata ba a yi mata sanci ba to ya halatta ta zata suke jama da ita da ka tashi ka fadin ka tsora hannayen ka haka idan ka ɗaga sai ka bushe ko idan ka tsora hannayen ka ba sai da haka karkare su fa nafada yi, da kai da dan kurwa ya suka nuna wannan shine annafadu haka kuma fa nafada kenan kuma da ɗan kurwa ya suka nuna da ka bushe dan ko kuma ka ka ka da hannayen to sai ka ka hannayen ka bako dan da hawa da na hagu a da da juna kana ne farawa da wannan da wannan haka to wanne kike da dan sa ka ga wani kuma sai ka tawo fuskar ka gaba da shi ko mun ka kammala kai wannan ya kuma ka da wannan kuma to a nan ni da suka bambanta daga wannan tema zuwa wannan tema idan mutum ya tsorata wanda zai alwala da shi alwala ce yi kamata ya yi sai ya rasa ruwa ko ga ruwan amma ubiri ya hana da zai iya amfani da shi ba ka ga mu da zai yi ne ni wa ya da kaunan hadasi amma idan mutum ya rasa ko a jikin sai ke sanya sallah babu wanka ko da ruwan amma kuma ya hana ya amfani da shi ne sama abin ma mamma ba to ka ga nan niyyar da zai yi ni niyyar neman a halarta mara sallah ko ya gusar da babban kai na wani ɗan lokaci don ya samu yin sallah kun ga niyyar ta sa wannan ko dan wanda ke bada wala da ramin kai ne wanda da ramin kai ko fata babban kai ne da ka ya da yanzu dan ne za ka yi kuma to a wannan lokacin sai ka sami niyyar kuma a zuciya take ba bai na rike ba نذكر أن التيمم للحدث الأكبر كالتيمم للحدث الأصغر في الصفة والأحكام ما يكي في روح ذاك جنب من كلي كل بشيء في جنب babban kai في الصفة في الصفة والأحكام لو كنت كنت أنت نشد على الاجتهاد في مسائل العبادات أجانا إيه اجتهادي في كل مسألة من العبادة dan da ji amma ya yi ijtihadi idan Allah bai tabbatar da shi ya kai ko na bakwai annal musulmi da idan addaji wato a nan wurin istihadin da ake a matsalolin ibada ya kamata da malam ya waye da su suke ba wai istihadi wajen shar'an da sabuwar ibada ba Allah ya umarni manzon su ya umarni da ibada sai kai istihadi wajen kaifiya kafin ka samu hadisin da ya bayyana kaifiya to wani shi ke nufi amma ba ka yi ijtihadi wajen ka kawo wata sabuwar ibada kace ka yi ijtihadi in ba haka ba da zuwa kuma gobe ko Allah subhanahu wa ta'ala ba shi ijtihadi ba to amma ne jara musu cewa in ma ya tuka an tafi ne da dai haka da ya kusanta masa da ya kamata yi ko ga inda mutum dan kan mu gurin mun ga haka abu da take wata ma'ana daban na bakwai annal musayyid idza addahu ijtihadahu ila ghayri sawab dun mai ijtihadin da ijtihadin da yake shi ba da abin da baki ne daidai ba wa fa'ala ibada ya kuma aikata ibada akan haka da kuma da bayyana lafaz tawabu wa zalik sannan kuma daga baya gane da yadda yake daidai fa innahu la yujibu ka ibada to ba zai mutu wannan ibada ba amma duniya da yawan wannan burgimar ya sallah haka ne ya zai sallah abin da yake ko قال لا يجوز أن الجامع في أو فقط في جاوز لكن إنما يجوز أن تكون لديك على هكذا يجوز أن يوجد يوم كي من يتوسع الله فلا بإيجاب أن جالي مكتاين في دونان بقوم لا يجوز kun gane ku kamar yadda mutumin da ya zo kuskure sallah a masallaci din nan annabi ya ce masa yanzu ka san da kayan da kalan da zai yi ko masa sake sallah kuskure da Allah da ya zo gun annabi da ya da kafa shi da yadda zai yi inna ma yake an tafi da dai ka da Allah da ku ku da mu ko ko ma kai ni da kan Allah Allah da ya da an jale mata kai idan nan da kuma da yadda zai kun gane ku kamar yadda mutumin da ya zo kuskure sallah a masallaci din nan annabi ya ce mata yanzu ka kalle da yadda kalanta sun ko ma ka kai sallah dan ba kai sallah ba har aka haka ta wani adadi da karfi cewa annabi ko ya mun da ba sai da ba annabi nuna masa yadda kaga ai alawar ta gaba ɗaya haka ke wannan sallar har zuwa ranar wannan da annabi zai da annabi ya koya masa sun ce fafa da zalika bi salati da kulli a haka ba ta cikin dukkan sallar da zai wannan gaba bai ci da yara masa ba ya ko da sun kuma inshallah haka muawiya ibn al-hakim ne lokacin da ya kuskure ya magana cikin sallah bayan da ya san bannin ya zo ya hana magana cikin sallah da annabi ya gyara masa cewa sai nan gaba ba sai ka magana cikin sallah bai kuma yin sallah ta bai kuma sai ka rama ta wanda ke tuni duk wannan shine abin da yake a cikin sallah الحديث الثامن والثلاثون حديث لثلاثين لتقل أتكون وانا بابي أتكون وانا للتابي عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما an karɓo daga jabir ɗan abdullahi Allah ya kare da a gare shi da mahaifinsa don mahaifinsa sahabi ne ya shi masa sahabi ne karewa ma mahaifinsa ya dace da yin shahada ranar da aka yi yakin uhud annan nabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam qala annabi sai da mutum Allah ta tabbata gare shi ya ce da shi wato da gurbin dan kasuwa ne idan mun manta ba wata rana annabi sallallahu alaihi wa sallam ya aiki shi jira ne yake ji ko mun dushi idan dole ne ya ce sai ku ba. da ya yi samu duki ya siyo da birnin da ya yi yi a nan sun yi kwana ya yi kwana sai farkon wani bangare kuma na cikin kasuwar sai na mai sayan duki wani mai sayi yaro haka yi ciniki ya sayar birnin ne biyu ba zai yi birnin ba ya sanawa zuwa biyu sai kuma ya dawo da dirhami ɗin ya ta sayan doki sai dawo a ɗan da dirhami da doki Allah ya aka wata ne yake ai da yake ne da ya ne da wata addu'a ya samu albarka ina ce da san nan da da Abdullahi ne da wannan ta ko shi ko da sai amma na fita san da da Abdullahi to kaga annabi gurin wannan hadisi yana mana wadansu abubuwa da dama sarko jin masabai wajen ya nake da kuma harkar kasuwanci na biyu kuma a ce idan ka sai abu rabu ya halatta ka sai da shi shi da ne shi ma mu da da ya ka ba ga yara ba ko da da yara ba ina ya ta abin da aka ce ka bambance tsakanin kayan abinci abin da yake dole din rayuwa da abin da ba dole na rayuwa ba yanzu ka zama fara da waki da alkama da shinkafa da waye wannan dole rayuwa ne shi da a rayu agogo atamfa shadda ne wannan ka cikin da da dama wa ake gina san zai yi yara yi ko ha ba na gudun ya tsada da wannan masu shi ta shafa ko ha ba amma masara bai ko tsada da yawa ko jiro ku alƙawar ko wani da to sai ce su malamai a kan abin da yake dole rayuwa sai ka sauka ka kanko da yar ruwa da sai Allah ya yawa kalmar ka sai ka kan ne ka sai kan ne ka sai kan ne abin da yake ba dole rayuwa ba daga duk yadda kake so dama na kula rayuwa ce in na kula rayuwa ta zai ci ni man da rayuwa kuma su su da abin da su su jinta ba amma dai abin da muke so mu sai an mutunci ba ta kai ne domin kare ba a cikin hajjar da ta ko ba ka'ida ba ne in san in mai sayan haja ya zo sai ka faɗa masa nawa ka saya kare kana wani ran karanci nawa ya ce dubu ɗaya shi to nema sai na sai ta haka ba ni ce na dubu ɗaya da dubu ɗaya ko ina neman ba wa ya ce ka masa ba wani ya ko shi ce faɗa mun da ba wani ya ce ka ga da mutum shi ne shi duk da kasar yin da shi zaka da gudu da shi ta kai da musulunci ba da fasu da ba a ce da wani farashi da gudu da shi ba ku ya ana kallon kowa da wanda yake neman albarka ya san kudu ne ba ya kudu ne wanda yi duk kowa ya yi shi da amma duk fasu da shi ne ka gina abu akan gaskiya da adalci idan kai kai ya kace wallahi ne ra dubu na sai alhali da kafa ne wata ne ma tsara wa dubu da hamsin kana nema ka biya shi na wuce shi na mutum to da hali da kaji ka biya da mutum ko wannan kai kariya Amma wannan ruwan kowa da kai kana cikin abin da ke lalata jarin dan adam kai da manzon Allah ya nuna shi ita dan kowa a harkar kasuwanci kana saurin shigar da haja ta yi amma kuma tana gadar da talauci da kafin da albarkar da abin da ka samu da dukiya sai da kudin kai da da kana kana saji din da kan da ra'ayi da hankali da saji ne yi shigo mu yi fita kudin da yawa amma ko ba kun hankali da sai mun zo ne wasu mutu yawa sai an ga ne wasu sai gurin da ne rufi motar kowa da ji kan da zai lafiya ko ta ji mashin gode ta dawo lafiya sai motar ta tafi da gida mutum sai ta buga sai ta ne ne ko ne ki ta ta sakamakon ƙarya da kake da rantsuwa a cikin harkar kasuwanci wanda ba ta ba على كل حال جابر بن عبد الله صحابي من متكفل المسجد وأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال من قال الله تعالى حتى الله ثبت الجريس ياتي أعطيت خلقا لم يطهن أحد من الأنبياء قبلي yace an ba ni ababu guda biyar kafin na ba wani annabi da aka faɗi waɗannan al'amura sai na farko نسيت بالرعب مسيرة شهر an taimake da jefa tsoro a cikin zukatan abokanan adawa ta masu da tsarin alhalin tsakanin kawafar inda muke da inda suke da inda suke kawai da kawo da tsawon wata ɗaya ta tsar da zai an gane ku wannan ya faru a yakin tsakanin da zuwa kasar sham tsakanin madina da kasar galibi su wata su annabi da madina amma arna da ke kasarwa sun gudu kafin ma annabi je wajen wannan da shi abin da ke cewa wannan ya duk Allah da kusa madaukakin sarki ke sanar ko sai ku gudun da dina kafaru ba uba fadribu qur'ana ko da mun kullu banan ذلك بأنهم شاقوا الله ورسوله ومن ذلك الله ورسوله وجن الله شديد القرب وفي كلام الله نجيك ورسوله زكاة كفري وأن نبدأ الشيء أجند الله يتبع أنه رسول الله فأولا أن الله بسقم والنبع abu na biyu waje ina biyan ardu masjidan wa tahura an sanya mun kasa ta zanto wurin sallah da kuma abun tsarkiya da kasa zai iya yin taimawa kuma zai iya yin sallah a ko ina cikin fadin kasa ko da cikin masallaci ko ba masallaci ba sakamakon annabawan baya kuwa mutum da zai gaba da wasu yaje sake gaba da da take bance masa fa ayyu ma rajulun min ummati adrakat salatu fal yusalli ba ka ga wani mutum cikin al'umma ta da sallah ta shi ga ko ina ne ke so ya sallarsa wa uminna fi al-ghana'i kar ka kafa hujja da wannan ka dauka cewa yana nufin ba shi kare dan ba in ka ga ku kula fahimta abin da ke nufin idan sallah ta kama ka malamin da ta dace ibada ba ka iya ta dace ibada ka iya ta wajen dace ibada ya danganta halin da ka samu kanka ciki yanzu kana kan hanyar ta zuwa kano ko ta zuwa kudu ko wani gari sai lokacin sallah yanzu kada a ko ina sai sun ka dajin Allah ba tare da cikin masallaci ba sai sun ce abin da yake cikin ciki nan ba a cewa sai sun tafi da gari sai masallaci amma ka san kana zaune mu zaune ne da ma ai kuma jin shi da sai kan kowa saboda wadansu dalilan da فأيما رجل من أمتي أدركته الصلاة فليصلي وأبو نأكو وهل في الغنائم أهل كامل جنيمة ليد الأمة ولم تهل لأحد الخمر كافينا بأهلك ولا النبي جنيمة با da annabawan da in suka yi suka samu ganima sai su tsara da wuri guda sai wuta ta sauko daga sama ta wuce shi ne ta amma annabi sallallahu alaihi wasallam sai aka shar'anta masa ya iya amfani da ganima shi da sahabbansa da dukkan mu'mini wa utitu shafa'a an bani ceto da ake kira al-shafa'atul uzma shi ne rakuwa ne an kawo annabi ya dauka ta ce yi shi gefe da hannu sai shi a yi shi gefe da hakuri sai shi ana kai dole da ada ana fata shi ne shugaban yan adam gaba daya ba san da alfahari ba kun san saboda ne da ce ban sani ba shi mutane za su zo ranar tashi kiyama suna bukatan aiki ko suna bukatan kayan misali wanda zai tafi wuce wanda zai tafi aljanna da shi da suna cikin wahala ana cikin tsawo an yi da shi don ya kuma nasu da rajin ana mai kunanku sai su je wurin annabi adam su ce kai ne farkon halitta cikin mutane kai ne wanda Allah ya halicce ka da hannayensa biyu bane ko ba wanda ya samu wannan cikin mutane da haka ka roƙa mana an yi misali kowa ya san matsayinsa annabi adam ya ba da uzuri mutane su tafi wajen annabi ibrahim shi ma ya bada uzuri su tafi wajen annabi musa ya ba da uzuri su tafi wajen annabi isa ya da uzuri sai gaba ɗaya su karzo wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ana zuwa sai annabi ce ana laha ana laha Allahu dama wannan matsayin na wani wannan matsayin na wani Allah ya alkawarta maka cikin surutun Isra'il asa ya yaba aka rabbuka makaman mahmuda al-maqam al-mahmud shi wannan babban shi da ranar kiyama wanda duk annabawa ba su da wannan matsayin shi kadai ana laha ana laha idan ka ga ba ubangiji ne shi da bi ambata Allah da kalmomi ne gudun wanda shi ma bai taɓa yin da kenan Allah ya karar da su shi ya karar da shi waɗannan kalmomi sai Allah madaukaki ya mata rufa wa wa san tsota yusfa ta tsota dan san ka roka za a baka ne mutum ko za a baka fito kuma da ne ne ya fito ko ya ka to wanda yake ce a shafa'a da dukkan annaba ba wa su ce amma ban da wani akwai wani wani da kan da ko da dan annabawa na su samu dan da dan da ya ce samu sai man kalmar da zai samu sai man kalmar da zai samu amma ne amma wannan babban cikin shi da annabi ke da kan ce ban ce da shi أبو نبي وكان النبي يبعث إلى قومه خاصة ويبعث إلى الناس النبي خاصة يكون ذاتا أنكف الكعالة سوء النبي هو الغمسة ننسى كثير يكون ذاتا من هو ذاتك الدنيا الرواجع وفي السرم لأنه يجب في هذا الممن السرم سوء الأمة وكفك الجميع والكون تنسى الكوار الكوار وفي هذا الموضوع يتعود لكم من حديثي وعلى في تقبيل نبينا صلى الله عليه وسلم على سائر الأنبياء في كمان حديث زمن فوشير الأساسين في تأمين كان صورا النبوة وتقبيل أمته على سائر الأمة دكيس إنشاء الأمة كان صورا الأمة نبي إن في أمتي في النبي كان صورا النبوة وهك من ينسى ما زأتي في النبي كان صورا النبي نبي تعديد نعم الله على العبد yadda Allah ke kididdiga wa bawa ni'imomin da ya masa wa in zakaraha ala wajhi shukri wa zakara alaihi yu'addu ibadatan wa in zikraha ala wajhi shukri wa zikra alaihi yu'addu ibadatan wa shukra lillah wato ambatan ni'imomin Allah din ba wai kawai don cikin ya ba don nuna cewa lallai na gudu Allah da ya mun kaza ya mun kaza ya mun kaza to idan ka haka cikin sai ba da sai ya zama kanta kuma zama godiya ga Allah Allah ko ba ya zama sun godiya ga Allah ko Allah dai ya nuna ma, ni kan ba gobe bane yana da iyali Allah dai ya nuna ni'ima ma, ni yana da abun hawa Allah dai ya nuna ma, ina da gida Allah dai ya nuna ma. cikin daga abin da Allah ya baka a zuciyarka kana nufin godiya ga Allah wannan ya bi amma ku ce nufin Allah ya nuna ma da ina da iyali ba kuma su wani babban ro da nan kana nufin ba ko kuma ka san ba da balaga ni kan yana da gida ni kan yana da mota dan kuma alfahari to in kuma ka kuma ka biya da komai alfahari take wanda bai dace ba kuma inna Allah awha ilayya an tawadhu hatta la yashqa ahadun ala ahadin wa la yabdi ahadun ala ahadin haka wanda Allah ya Allah ya mun wahayi ya ce ku karantar da kanku kar ku nuna ku wasu ne don ku har yi zanto wani zuwa wani alfahari ba har yi zanto wani da zanto kowa ba kowa ya zanto ne kansa abu na uku kawai sallallahu alaihi wa sallam wani mutum da gobe kasancewar annabi an tuni shi kan yi jefa tsoro a zukatan abokanan adawarsa wa wajen da dawar ganadi kuma an halatta masa ganima wa buɗe ila nasi amma kuma an tuni shi zuwa ga dukkan mutane وأوتي الشفاء مع الناس في فوق وجعلت الأرض له ولأمته مسجدا وطهورا إلى الأمة أنت من سكتات جمسولين خلى السوق وأدن تنسوك كل هذا من خطائفه ونبتل سكوك من تسوق الأمر بالسكت النبي وقد أبدا خطائفه ولم تكن على نسيبه لجيء وأن تكون الأمر عند أجل فيه فكانت سبع أشرة الشكلة لأن الأمر هو مشابه لجيء وهي عند سنعان الأولى وعشرون إمام سنعان يكاد أسوها تسعة عشرين دقيقة ومن تتبع للجامع عملي يعني الصغير والكبير قدر يرحم على هذا العدد وأن يجي الجامع الكبير أو الجامع الكبير وتجيب أم الشوى عدد يبعد وتجيب خصائص والنمباب لخصائص مع النبي صلى الله عليه وسلم الأمر بأكثر الجامع وده في الكفن أتسيسي akwai hadisan da suke sahihai ne kamar wannan hadisin da muka karanta a cikin su akwai hadisan da suke bayyana ne ko hadisan da suke da imam musulmi ya yi fasaitu kubra wanda ya kirga abubuwa da dama da dukkan hadisan da suke da wadan kuma mawdu'i kuma da kutubul fasaitu suna a abin cikin hadisan da ke fitowa kuma tabbata ta yana da cikin abin da ake cewa fasaitu kuma da mun ga fada wajen wani cewa ake annabi sallallahu alaihi wasallam idan yana tafiya a ranar ba a ganin zuwa ba ba hadisi bane ba ba yi ne mara kuma su shi cewa annabi sallallahu alaihi wasallam idan yana tafiya cikin yaki ba a ganin sawunsa amma in ya saka dutse kuma sai a ga sawunsa cewa annabi sallallahu alaihi wasallama an haife shi da tayi حديثي وإن في الموقوضة والمتربية والزماء إلى تسوبة ba أبو صلى الله عليه وسلم baya ne ne haka abubuwan zama da ake kuma shafa wanda suna bukatar kashe ba bayan ka karanta hadisi don galibi hadisan da suke kawo da ifa da san da suke kawo hadisi da ifa sun zo a hannun malami masu wa'azi da galibi su sauƙin karantawa da su larabcin su baya da wahala kuma sun tara hadisi da yawa za ka samu hadisai goma biyar za ka ji ka san ma'anar su komai ranar larabcin ka su suke da daɗin mu'amala wajen karantawa to shi dai kuma galibin malamai wasu da rarayar da wasu ɗauke hadisin da inganta don da ya inganta ba galibi za ka akwai ƙwaƙwaƙwa akwai cikin tsawa ɗan ƙaramin aiki a cikin shekara dubu a cikin jannama ɗan ƙaramin aiki kuma a cikin za ka shiga aljanna shi da dukkan mutum dubu saba'in cikin iyalin gidanka sai suka samu wannan hadisi ne don komar a kan ya da irin wannan da suka kai akwai su burratun da su yina an gani ko akwai su kan biyu da su yina duk wannan da imam hadisi ne shi dan kuma kaulin hadisi hafi hadisi da yake da sunan gudun da ga gudun da ai wani kariya muktar da hadisin da bawiya da wani malamin azari ya hada shi hadisi ne wani kariya kamar gani da ya ta da umar abin da ba da dole da sunan da na faɗa وقلنا تأثير ببعض غير الاجتماعنا الدخل في الحصة تشعر تشعر عن كل أي نمي تشعر من أنت ذات غير الاجتماعنا من تشعر فقوات أن تشعر يتبع معلمان حديث بريبا أقول تشعر تشعر وبعد عمل Jadin da ya shafi da shi ne ilimin hadisi a maimakon shi ɗauko shi da kan kuma sun kakura suka shaji ko suka kala da da galibin suka shaji wa musulmai wani yaki. an gane ku da haka aiki ne a gaban mu sosai wajen karatu da karanta suwa da kuma kokarin tantance abin da ya inganta da wanda bai inganta ba kafin faɗa wa mutane ko da mun faɗa da mun faɗa jiya ko shekarun jiya gobe muke bincike muka yi ilimi muka samu wani sabon abin da ya nuna abin da ma karanta jiya ko kan gaba kuma kan mutum ya Ko shi ne da ya zai mutu ba ka ce na faɗa yanzu kuma da zai yi nuna ba sai dai ba wani da kake ba ilimin da kake ko na sana'a ko ne ci gaba yake ko ilimin sana'a ko ilimin addini in dai kake daga lokacin da ka fito daga jami'a ka karanta ne da kuma ake ka da fita daga jami'a ke karanta ne da kai har da ga an kwalifayin nan da kawai kai dokta ne daga lokacin ka daina karanta dukkan wani sabon bincike kan magunguna kan cutuka kan yasoci abin da ka karanta a jami'a shi ke nan ya wadatar da kai da ta ɗan da ka da kuma ɗan a hanga hawa ɗin da malaman jami'a suka baka shi karfi da an kawo masa maka tuhumi da kuma abin da ya faɗa mana dan girman Allah idan mutum ya da yawan karon ma shi ba irin ya ce da mutum da nan da auzu wannan aka baka sunna shi ne ko oh, abubuwa sun da sun kalma ko da irin da shi da ba ta haka ba da ba dan baka iya sanin abu rana ɗaya gaba ɗaya za ka san wani abu ka jahilci al'amurra ne ke sa abin da ka jahilta ji yau ka san shi shi ne karatu shi ne imam shafi'i yake cewa ban taɓa yin bincike ba fa sai sai binciken ya nuna mun yi jahili Kuka da wanda na buɗe takarda na yi shafi ɗaya biyu uku hudu na ga sabon abin da ba kafin in buɗe takardar ba san in na ƙara buɗewa haka zan gani in na ƙara kuma haka zan gani ba ka ilimi abu na gaba an nasu haka salati da ta tsatsu da wakwatin dole ukura idan kuma sallah ba ya ce ban da wani wuri shi kada ya ce ban da wuri kaza abu na biyar an al'asala fil ardi taharatu lis salati wa tayammum asali kaza idan ka danta baka san an zuba komai a ka ba za ka dauka ta kakkiya ce ba ka da aure aurkewa da zai face in ka ga da zai an gane ku duk inda ka ba a cikin daji za ka yin tsoma a wurin kuma za ka yin sallah a ka. kar ka ce da zai face sai in ka gani amma asali kafa ba zai dan yake shi ne da Allah kullaha masjidan wa tahura abu na bakwai sa'atu hadhihi shari'atu wa azamatuha yalwar wannan shari'a ta mutunci da girman ta liza zu'il bidawi al-alam kullihi fi ibadatihi wa mu'amalatihi ala khilafi amsalihi wa tabawu da alfarihi ba ta aka san ne da ta aka san wannan shari'a ne kan dinin alamin kullu idan ta fara duniya gaba daya في عبادته ودين عبادته ومعاملاته ومعاملته على اختلاف أنصاره فرد من بيت ذلك وتباعد أسفاره دم يكنت رسالته هو سيد amma duk shari'a da ita zaka hukunta su ita ce shari'a Allah ya ce annabi ya ce dan saboda ita ce kawai ta tantance sai wannan duk shari'a ba ta Allah ba sai ka samu ta dace da wani dalili man da wani dalili ta dace da wani kauye man da wani kauye ta dace da wani zamani man da wani zamani mutanen kasa guda ne zan haɗu su tsarin mulki sun ka samu sun sha bambam da juna sun aka ce kowa ya kawo ra'ayinsa wanda yake arewa arewa irin ta hamada kaji shi zai tsara abin da ya dace da environment ɗinsa ne sabanin wanda yake can kudu cikin kulli kusa da teku wanda yake arewa arewa ta tafana abin da zai ya kawo ban da wanda teku zai tsara da kuma na arewa ta amana. ko a haka ba idan da zai canza al'ada ta canza yare canza komai na iya canzawa to idan aka kyale mutane su tsara tsarin mu'amalolin su na rayuwa da kasuwanci da siyasa su gudanar su za a yi samun kurakurai a ciki shi ke sa tsarin mulki za a yi sai mafi gyaran fuska da kwakwari ma kuma sai an yi shiri sai an yi shiri kuma ba za a yi gyara yadda zai gudu ba ko waɗanda suka rubuta shi zai da shekarun jiya yanzu za su ka gudu ku yi ta abin da kuka ko an muke suwa da kawai kawai a ko nuna gudan da kawai su da ke gudanarwa amma tsarin Allah ba shi ya halicci shi ya halicci wuraren ya halicci mutanen da haka ya san abin da zai dace da ko'ina ba amma sun mutane da kawar da kai daga tsarin Allah suka dauki tsari na kuma kawunan cikin mu'amalolin su ta da su shi ka sa a samu kai fito zalunci wajen rabon mukamai a ƙasa zalunci wajen rabon arziki ƙasa shi wajen tsarin yadda shari'a da za ta gudanar da kasa. to ba zan da aka mu jara ko sai in an tuntubi Qur'ani an tuntubi hadisan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam na ta ko qawluhu ayyuma rajul da annabi ce kowanne mutum sallallahu da wasallam shi za, kaza la yuradu bihi jinsun rijal wahda kar ka dauka da aka ce rajul da mun da yake ne maza mazaje banda mata wa inna ma yuradu amsaluhu min an-nisa'i aidan ana nufin mata ma su shiga ciki da annan nisa'i ta kai rijal dan annabi ya ce inna nisa'i ta rijal ai su mata abokan maza an tare ne ga maza ذكر قال الصنعاني إمام الصنعاني يقول إنما خص مسافة السفر أنت بنسي أو مسافة الشهر مسافة الشهر أنت بنسي سوى أول lokacin da aka jefa tsoro ga abokanan adawar annabi shine tsawon tafiyar wata guda dole musafatan abu adamuhu ba a ce abin da ya fi sama da wata ba saboda ne لأنه لم يكن بينه وبين من أظهر العداوة له أكبر من ذلك دم ذلك من دون تتبين عداوة بعدين مسلمين في وقت سرعة النبي tafiyar da ke tsakani da su tsawon wata ɗaya ne ko abin da bai kyauta ba ba wanda yake da nisan da ya wuce wata ɗaya tsakanin da madina in za a yi tafiya a sauran kuma ma'ana da an samu wani da yake haka nan kuma ya bayyana adawar shi ma da an jefa kwanan amma duk da suka yi nisa daga madina nisan da ya fi ƙarfin a wata ɗaya kamar kasashen sana a lokacin da jazar kaukas da wani a wannan lokacin su ba su ma fara yin dole ma annabi ba ko sun ji amma ba su san ya yake su ba haka ba su bayyana adawa ba amma duk wanda suka yi abin da suka bayyana adawa to sai an ji horo da shi da su don a samu damar shirya to a lokacin nan aka shiga da manyan dole wanda suka fi kowanne kaji dai ina an shirya su sauran ba za su dauki shi ne dole kuma da dole farisawa aka karya wannan aka karya wannan musulunci ya fi gabas da yamma shi yasa kudu da arewa har yanzu akwai yadda muke ba amma yamma shi da je mutum yammacin yamma sai da yana andalus gabas shi da je karshen gabas kuma kasashen shana haka da wani annabi shi lalle addinin nan da wata ya ɗauko da gaba ya kai yamma haka ko a shi amma da kuka kudu da arewa ba sa yasa a kudancin duniya ko a lokacin da ka iya samun wani inda arna ta hanyar amma gaba ta ina ne ko ya ce musulunci ya taba zuwa ko da ko ya ne daga baya ya samu tangar da ya ruwa ko na kuma wani abu abinda muka fara na dai Allah ya ba mu lada wanda muka yi kuskure kuma Allah ya tsare mana sallallahu alaihi wa sallam wa baraka ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in assalamu alaikum